Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Razmišljajući na koji način s vama da podijelim neka životna iskustva, životni spoznaje, a da pri tome ne budem dosadan i naporan, odlučio sam se na najjednostavniju varijantu. U narednih desetak minuta budimo iskreni prijatelji. Zašto prijatelji? iz dva jednostavna razloga. Prvi, muslimani su jedni drugima po svojoj prirodi prijatelji. Tome ih uči Kur'an. Drugi razlog je, jedino iskren prijatelj prijatelju može kazati sve šta misli o njemu, a da se drugi pri tome ne naljuti. Bez razlike koliko u dotičnom momentu ta kritika bila neugodna. Međutim, ovo ipak nije uvod u rasplet naše priče. Onaj uvod koji bi te trebao pripremiti za nadolaziću kritiku. Ne, ovom prilikom se nećemo kritikovati. Ovom prilikom ćemo se podsjetiti na određene fakte koje su izričito bitne za svakog onoga ko se još uvijek nalazi na ovom malom parčetu Allahovog zdanja na zemlji. Istina je da skoro svi mi, evo ja i ti, imamo vrlo malo vremena za razmišljanje, jer smo ljudi modernog vremena, koji su, htjeli to ili ne, postali dio sistema, svakodnevne kolotečine, ili na neki način kazano terminologijom informatike isprogramirani roboti. Dakle, posao, kuća, biznis, rješavanje porodičnih problema, rijetko kada rekreacija i jednostavno svakoga dana tako iznova. Naravno, pored svega toga, živimo i u jednoj neuređenoj državi. U kakvim okolnostima, u stvari, moramo daleko više raditi i srljati za dunjalukom kako bismo opstali, nego što bismo to morali činiti u nekoj uređenoj državi. Sve u svemu, skoro da smo i prestali razmišljati o suštini stvari, baveći se materijom i njenim varljivim i iskrivljenim dobrima. Evo, ti si mlad čovjek, Ukoliko i nisi, nema vezi. Ovo pitanje tiče se i tebe. Kaži svom prijatelju iskreno koliko puta se u toku dana uspiješ osloboditi nametnutih okova ovog svijeta i počneš razmišljati o svom odlasku sa Dunjaluka, te o obavezama prema onome koji te stvorio, koji te doveo na ovaj svijet i koji će te jednog dana pozvati sa ovog svijeta pred kojim ćeš stroge i precizne račune polagati. Da, račune polagati. Baš za svaki moment kojeg si u besposlicama proveo. Odgovor je pogađajmo. Vrlo rijetko čovjek nađe vremena da razmišlja o tome. Nije li naš život postao arena u kojoj se na smrt umarajući borimo isključivo za njega? Dakle, naše vizije i ciljevi ne dopiru dalje od ovoga svijeta. Jednostavno, kao da smo ubijeđeni da sa njega više nikada nećemo odlaziti. Pazi sada, kada bismo pogledali ljude iz ptičije perspektive, vidjeli bismo da se njihovi životi upravo mogu poistovjetiti sa spomenutom tezom. Dakle, ta mala sičušna bića, zaokupljena pregrštom prašini, koji se Dunjalu zove, iako su svakim danom svjedoci nestanka nečijeg života. Haman da su ubježeni da baš oni sa njega više nikada neće odlaziti. Koji je li paradoksa? Međutim, istina je na drugoj strani. Ipak, htjeli mi to ili ne, bili mi spremni ili ne, valja nama jednoga dana seliti sa ovog dunjaluka. I to u džennet ili u džehennem. Između spomenutih prebivališta nema ništa drugo, to jest treće prebivalište. Hoćemo li priznati da pored šeitana, koji nam je iskonski neprijatelj, naša velika prepreka da krenemo pravim putem, jesmo sami mi, odnosno naša ljenost. Nekako, kada se samo na sekund prisjetimo kako bismo, ukoliko bismo htjeli da budemo vjernici praktičari, morali pet puta na dan klanjati, alkohola se kloniti, tuđe žene ne gledati i tako dalje. Steknemo osjećaj da bi to izgledalo kao kada bismo čitav svijet na svojim prsima morali nositi. Dakle, istina je i po drugi put na suprotnoj strani. Jer pet dnevnih namaza ne prelazi ni pola sata na dan. Sam alkohol je i onako štetan, i ukoliko ga nećemo prestati konsumirati zbog toga što ga je naš tvorac zabranio, onda ćemo to zasigurno učiniti onog momenta kada nam naš doktor saopšti da ukoliko želimo živjeti, moramo ga se podhitno okaniti. Dok zagledanja u komšine, odnosno tuđe žene, ne samo da je nemoralno, nego nas može i glavi koštati. Dobro, ukoliko smo konstatirali postojanje određenih poteškoća, kao oni da se nalazimo u kolotečini sistema iz kojeg ne možemo izići, naše ljenosti te iskonskog neprijatelja, šetana, koji želi da nas u zabludu zavede. Hoćemo li potražiti izlaz? Logično bi bilo. Međutim, pričekajmo još malo i pretpostavimo još jedan mogući scenariju koji nas može, ali i ne mora zadesiti. Pazi sad, Šta se u stvari jednoga dana vrlo lako može desiti. Jednoga dana koji će vrlo brzo doći, jer vrijeme, svjedoci smo, brzo leti, okreniš se iza sebe i vidiš svoju odraslu djecu, svoju unučad. Sretan si zbog toga, a i trebaš biti, jer je to zasigurno veliko bogatstvo. Međutim, ti i dalje nisi spokojan. Dok posmatraš svoje unuče, sa opuštenim i bezbrižnim osmijom shvatiš u stvari da je tvoj osmijeh naštiman i da te mori neke nerješive brige. U tom momentu shvatiš da tuga u dubini tvoje duši da je rezultat činjenici da tebi ipak sa ovog svijeta jednoga dana treba ići. Onda zaključiš da te je život prošao, kao i mnogi, bez gotovo i jedni seđdi, ukoliko izuzmimo oni ramazanske nafile, teravije, koji nisu obavezne za razliku od dnevnih namaza. Ako tada budiš još objektivniji, shvatit ćeš da si zabelajsao još i viši, jer će se neminovno prisjetiti kako je tvoja mladost bila isprepletena sekundarnim užicima, lijepim, ali nemoralnim ženama, alkoholom ili možda čak i drogom. Tada vjerovatno nećeš imati snagi da učiniš teubu, da kreniš pravim putem, jer će tvoje srce biti prekriveno tminama nastalim kao rezultat činjenja grijeha. Šta misliš? Kakav bi nas ishod u tom slučaju nakon smrti mogao očekati? Ali vidiš, ti si čovjek sretan. Tebi još nije kasno. Pazi, uzvišeni Allah koji je propisao sudbinu koji zna svaki događaj u tvom životu. Propisao je i ovaj moment. Moment kada slušaš moje riječi, iz kojih ćeš, nadam se, Allahovom dozvolom i njegovom milošću prema tebi uzeti veliku pouku. Jer u protivnom sve što si čuo bit će dokazom protiv tebe na sudnjem danu, što u konačnici tebi ne ide u korist. Zato, prijatelju moj, ne čekaj, nego se već na sljedeći poziv zina odazovi. Ukrcaj se na lađu spasa, onu lađu koja jedino plovi ka vječnom odredištu, džennetu. Evo sad, uzmi abdest, jer ti to možeš, i kreni ka najbližoj džami i vidjet ćeš, već svaki tvoj sljedeći korak bit će ti olakšan. Završit ćemo riječima uzvišenog Allaha, ali onima koji se pokaju i dobra djela čini. Allah će njihova loša djela u dobra promijeniti, a Allah prašta i samilostan أشهد أشهد أن محمد Hey! دربي وبدر ظلمتي نورك آه نورك فجر طالع منه أبصرت طريق الجنة أنت بعد الله من أفضله يا أخي ما بقلبي من ناس أو لوعتي في كلا الحالين ألقاك حاضرا في وحشتي أو فرحتي كل من حولي سراب سراب خادع يدعي حبي وصدق مودتي إن صفات عيشي فما آه ما كثرهم عجبا أين هم في شدتي يا أخي أنت لا غيرك من دون المرأة مخلص لي يا أخي في صحبتي لست ترجو من ودادي غاية رفقة في الله نعم الرفقة وجهك الوضاء ألفيت به كل معنى من العلا والرفعة مد لي يمناك كي نمضي معا في طريق النور درب العزة آه إن دهتني في حياتي كربة كنت لي عونا يجلي كربتي يا أخي آه